كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني Abdullah ibn Zubair je svoga brata Musaba vratio ponovo kao namjesnika u Basri, odnosno iz Basrije, a onda je e, postavio ga, vratio ga na njegovu poziciju, a u Kufi je ostavio Hars ibn Abdullah ibn Ebira bio Mahzumija po imenu Kuba. Zatim je u Medini postavio Džabra ibn Mesuda Zuherija, a smijenio Abdurrahmana ibn Ešasa, zato što je Abdurrahman ibn Ešas tražio od Sejda ibn Musaiba da dadne prisegu od Allahi mu on je odbio, pa ga je ovaj udario 60 puta, odnosno da je da ga udari 60 puta dičem. I zbog toga Abdullah ibn Zubair ga je smijenio jer imao pravo na to. Ove godine, također 68. godine, je umro Konstantin, sin Konstantina, uh, to jeste car Bizantije. Također, Musa je eh, smijenio Muhelebe ibn Abi Sofru iz Perzije zato što je onaj vidio, odnosno imao potrebu za njene se bori protiv Halidžija, a bio je jedan od najistaknutijih, da kažem, namjesnika koji je mogao da drži stanje u Perziji pod kontrolom protiv Perzijanaca. A sa druge strane, kažem, Muhelebe Mahadab se isticao po tome što je bio dobar borac u borbi u spetavanju, širenja i djelovanja Haridžija. Zatim u Perziji je postavio Omer ibn Abdullah ibn Amara, pa su se digli protiv njega iz Areta, takozvani e, Haridžije, i Omer ibn Abdullah im se suprostavio, zatim ih je pobjedio, raspirao, a u tom dobu kad se borio protiv njega, njihov prirodnik je bio Zubair ibn Mađur. Zatim su, kaže, pobjegli bježeći od njihove vojske, od njegove vojske i pobjegli su u Sahor. A onda je prije nego što su se uspjeli učvrstiti u tvrd svijestu utvrde, oni ih je desetko, odnosno, pobio i veliki broj njih. Tada je poginuo sam njegov sin, a onda je došlo do jedne druge velike bitke kada su krenuli Hariđe prema Isfahanu, to je tadašnji, kako se zvao Isfahan, došlo opet do jedne velike bitke i tamo su se Haridže bile ustoličile i proširile, povećale svoj broj i ojačale su također svojom opremom te naoružanje. Zatim su najavili da će Haridže napasti na Basru i onda su putem iz Perzije pokušali da zaobiđu Omera ibn Vedullaha, ibn Muamera i ostavili ga iza svoje leđa. Kada je čuo Musab da su ga zaobišli, on ga je zbog toga onaj, otvorio i kaže kako se dopustio da oni služe kroz svoju državu, kroz svoju teritoriju i onaj, da pusti Žekrinu prema Basri. Pa je Omer Ibn Begula krenuo za njima, a onda su oni čuli <clears throat> da ispred njih, e, da ih jel, onaj, čeka, odnosno da iza njih ide Omer, a ispred njih se nalazi Haris Ibn Ubej, Ubej e, Rabija. Pa su došli kao, kao se rekao, nekako, nekako, kao ješta nekakav sandvič i znali su da ne imaju onaj plaho izbora, odnosno pokušao se da se okrenu prema dakle, drugoj strani, da bježe na drugu stranu. Međutim, u vojsci kod Harsa je bio eh, Ibn Ešter Ibrahim Ibn Ešter i Ševef Ibn Rebe'i, pa su se susreli sa Haridžijama na takozvanom mjestu, onaj most Surad. Haridžije su srušili ovaj most, a njihov emir, dakle, kaže Jahosunetu od Džemata, naredio da se onaj most popravi, to je Abdurrahman ibn Muhannad. Taj most je popravi pa onda krenuo protiv njih sa 6000 vojnika. E, došli su u mjesto Medajn, bježeći od jedne i druge vojske, i tamo nije imao koja im suprosti nije bilo muškaraca, nego su pobili ono što stiglo žena i djece, čak što više trudnicama su ostalo s tom, ako vade djecu, jer je to bilo onaj, za njih uopće poznam ti što se tu uradim sa e, sina na Habbabin Zatim su krenuli, kaže, ponovno prema Isfahanu, a onda su ih e, muslimanske vojske, ili halifne vojske, ono, zarobile pod vostom Atar ibn Varha, cijeli mjesec u, mje, odnosno u gradu Žije. Tada je poginuo Zubair ibn Mazur, njihov vođa, <clears throat> a onda su postavili kao svoga emira Fatrija ibn Fuđavu. Zatim se preselili, dakle Haribije se preselio Ahvaz, a Musa ibn Zubair je napisao Mahala bin Adi u Safri, dok je bio u Mosuru, da krene da se onaj, bori protiv njih, to je Haribije u Ahladu, a na Mosul je, odnosno u Mosul je postao Ibrahima ibn Eštera. Pa je Mahalad krenuo prema Ahladu i tamo je opet vodio bitke, cijeli osam mjeseci protiv Haridžija, i to bitke kaže za koje se do tada nije nikad čuo. Kažem da vir, ove godine je velika suša pogodila države Šama, do te mjere da nisu imali dovoljno jela, hrani, da se ojačaju za borbu za djela. Te godine niko od stavnika Šama nije mogao da ide djela. Ove godine je poginuo je u Bejdula ibn Hur. Bejdula ibn Hur je bio čovjek poznat po svojoj hrabrosti, međutim, bio je problematičan zato što mu se svako malo mijenalo, mijenalo raspoloženje, nisu znali, onaj, Ljubavnik ili Merva nije znao na čemu je za njih. Kaže, pa je naišao pored Kevre u Iraku i onda je pokupio sve što je bilo Bejtul Malu. I onda je napisao ljudima tamo koji su bili namjestnici Bejtul Mala kao da nisu on krivi da im je to uzelo, nisu mogli ništa. A onda podijelio svojim prijateljima i halife i emiri, svi su se onaj, pokušavali da bore protiv njega, stali su svoje vojske, međutim kakve god da su bile vojske male, velike, slabe, jake, nikomu nije mogao ništa. Sve dok nije Musa ibn Zubair poslao onaj, svoje namjesnike i onda mu rekao, a on je otišao kod Abdulmelika ibn Mervana. Kaže pa Abdulmelika ibn Mervan njemu, ona kaže, vidi se da desetorčom ljudi i uđu Kufu. Kaže, kako ću ići Kufu, kada je tamo namjesnik Abdullah ibn Zubaira? Kaže, idu Kufu, i zatraže toga i toga doći pomoć vojske. Ali ne znam ne znam šta ti je. Ovdje samo sa desni ljudi da je poginu. I kad je ušao u Kufu, Harsi ibn Abdullah je postao ogromnu vojsku na njega i njegov djezik koji je Nikaj i završen problem onaj od Ubejdula ibn Fora. Ibn, Džeru, ibn Džerir kaže, ove godine, to je 68. godine, na Repalcu se također desila nešto, prvi, jedna prva, prvi put pojava, a to jeste da se da su prenešene četiri zastave. Vi znate da Hadži je uvijek izgledala jedna osoba, Halita, to je njegov namjestnik. Ove godine se pojavile četiri zastave. Jedna zastava, jedna zastava je bila pod gostom Muhameda ibn Hanefije, njegovih prijatelja, pristalica. Druga je bila pod onaj, gostom Neždija Harurija, to je Haridžija, njegovih pristalica. Treća zastava je bila od Benu Meije, to je Azmerbe i Mervana. I četvrta zastava je bila od Vaha i Zubeda. Prvi koji je krenuo sa Arefata, koji je obzvanio kretanje Sarefata na Muzelifu, bio je Mohamed ibn Hanefije, zatim Nerde, zatim Ben Umeje, a onda ibn Zubej. Pa su, kaže, ljudi govorili, odnosno Abdullah ibn Omer, kaže, ona, odnosno bio je sa njima koji su krenuli sa Ibn Zubejrom, međutim, zadnji krenu, pa kaže Abdullah ibn Omer, ovo je tez, nalik, hrvijeskom periodu, to jeste kasno da pa nisu htjeli da krenu sa ostalim ljudima. Došlo je, kaže, do, do kako mu se onaj sazio do fino koška na gravanje i sve četiri tabora, ali nije došlo do bitke jer danas je svi hrano a, na pivu. Namjestnik predine je bio Džabir i Mesar i Nauka Zuhari i to namjestnik od Ibn Zubeira u Kufi i Bas, njegov brat je već onaj vladao. Ove godine je pri Abdullah ibn Jezid al-Ausi, čovjek koji je učestvao na Hudaybi sa Allahom i Poslanikom sallallahu alaihi ve sellem zvao se Abdurrahman ibn Asad ibn Abdul Yehud, ili Abdul Yehud, Abdurrahman ibn Zaid ibn Khattab al-Adavi, također brat, ona, odnosno bratić od Omera ibn Khattaba radi al-Anhu, vidio Allahom, poslika sallallahu alaihi sallam, i preselio je, dakle, imam 70. godina. Zatim Abdurrahman ibn Hasan ibn Thalib ibn ansari Hasan ibn Thalib, to je znači pjesnik Allahom, poslika sallallahu alaihi sallam, pjesnik njegov sin, Sveti Mađi i Hadni, Nadula i Sadi, Ivre Lukajs, bolje poznati Ashab. E, ove godine je preselio Abdullah ibn Abbas, takozvani živi tumač Kur'ana. I ovdje Ibn Hefir puno se posvetio njemu. Ona, tako da prošli put nisam smio da početi, jer fakat ono, previše, odnosno puno je pisao njemu i predaja na posvjedanju do njega, do njegov život, pa kaže Abdullah ibn Abbas, ibn Abdul Talib ibn Hašim, ibn Abdul Nenad ibn Kusaj, Rebola Abbas je Hašimi, Američ je Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem hibr ovog umeta. Arab koji riječ hibr, onaj, hibr je tinta. Pa. Međutim, ovo se hoće reći na mnoštvo dane koje je nosio sa sobom. Ja se izvinjavam. Morao bi neko dati mikrofone. Prenio je da Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam mnogo hadisa, mnogo predaja i od drugih ashaba, činim se 1640 hadisa ili 1680 hadisa je prenio što od Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, što od drugih ashaba. Također od njega su prenosili mnogi ashabi, mnogi tabiini. Čak što više bio je poznat eh, da je imao svoju terminologiju koji je koristio, a nije koristio niko drugi od ashaba, dakle versku, fiksku, ili e, pravno šarijesku onaj, e, terminologiju. Zbog toga što je bio poznat no, e, obilnost svoga znanja, također bio je poznat po lakom shvatanju i razumijevanju šarijaskih propisa, držao se za jednog čovjeka čiji je bio um, dakle iznad umova ostali ljudi, radi anhu wa arda. Njegova mati bila Umul Fadl Lubada bint Harith al-Hilalije, sestra od Mejmune ibn Har, uh, odnosno bint Harith Umul Mu'minin također iz njegove loze, dakle od loze Abdullaha ibn Abasa je potekla loza onaj Abasija. On je jedan od destorce braće muškaraca, dakle od jedne majke Umul Fadl od Abasa, žene od Abasa, i ovdje stoji da je bio zadnji, onaj koji je rođen u njihovoj porodci. Svi su umrli, dakle svi su oni njegova braća, umrli su u različitim dijelovima tada islamskog svijeta. Kaže Muslim ibn Khalid az zunji al makki prenoseći od Najiha, on od Džahada ibn Abasa, kaže kada Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao u Ša'b, to jeste dakle, jedan od gdje se Benu Hashim odvojili od Kurajšija moj me otac donio Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem on odnosno došao i rekao Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem što se ja roditi na nekog trenutaka, kaže mislim da će onaj um Fadl se uskoro poroditi, kaže Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem molim Allaha džalašanuhu, da vaše oči ispuni radošću za to, od tog djeteta. Kaže, pa kad me moja mati rodila, otac me je donio ona Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam u krpi, pa je Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam uzeo malo svoje pljuvačke pa meni dakle, potrljao po, odnosno po, onaj, po, po vilicama. Mujahid kaže, ne znamo nikoga drugoga da je Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam potrljao svojom pljuvačkom, osim Abdullah ibn Abbas, a sa drugi se ashave malu djecu koja spominju u predajama Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem obično šta? Strljao im hurmom. Dakle nakasio bi hurmom pa bi im dao nešto malo na na usta alejhi salatu ve selam. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Molim Allaha dželle dželešanuhu da ovim djetetom ozari naša lica. Kaže, tada je rođen Abdullah ibn Abbas, a od Amra ibn Dinara se prenosi da je Ibn Abbas rođen u godini Hidži. Vahidi prenosi sa drugom predajom od Šabe od Ibn Abbas da je rekao rođen sam prije Hidži na tri godine dok smo bili u Šab. Dakle, to su, kažem, jedan prediju Meki. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio, a ja sam imao 13 godina, dakle ovo je jedna predaja. Zatim kaže Vakidi, i oko ovoga se ne, ne razilazi onaj istoričar. Međutim, također Vahdi, Vahdi na, na, uh, navodi jednu drugu predaju koja se tiče njegove punoljetnosti, kao što je kod Sahih Buhari od Ibn Abbas stoji, jer kod poslanik sallallahu alaihi sallam je preselio, a ja sam bio obrezan. A nisu obrezivali djecu dok nisu djeca postala punoljetna. Dakle, nisu obrezivali djecu dok djeca ne bi postala punoljetna. Kaže Šuaba i Hišam, prenosi od Ibn Avane, od Ibn Biša, od Ibn Sejda Džubeira, od Ibn Abasa, Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam je ona je preselio, a meni je bilo 10 godina i bio sam obrezan. U predaju od Sejida ibn Žubeira, prenosi da je ibn Abbas rekao, Allahom poslanih sallahu sallam je ona, preselio, a ja sam imao 15 godina i bio sam obrezan i ovo je jedan od najtačnijih predaja, kao što je oba sahiha, da je imao 15 godina kada je Allahom poslanih sallahu sallam preselio. Od ibn Abbas se prenosi da kaže, došao sam jah, jahajući na magarici, I tada mi je, kaže, došlo vrijeme punoljetnosti. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je klanjao, predvodio ljude na mini. Ona je bez pregrade. Pa sam kaže prošao u jedan dio safa, stao sam, spustio sam se onaj među, među njih pustivši magarcu da pase, a onda sam stao onaj među njih uvukao sam se i niko me nije onaj sudio zbog tog moga čina. Također se u Sahihu prenosi pa kaže Ja i moja mati smo bili od slabih, onih koji su bili potlačeni. Moja mati je bila od žena, ja sam bio od djeci. E, učinio je hiržu nešto prije osvajanja Mekije, pa se susreli sa Allahovim poslanikom, sallallahu sallam, u Džuhfi. kada je Allahom poslanik, sallallahu sallam, krenuo da onaj oslobodi Meku. Učestvo je u oslobađanju Mekije, Huneina i u bici na Tajfu, osme godine po hiržri. Neki kažu da je to bilo devete godine, a da je Hidžetul Vada, oprosni hađa Allahom poslanik, sallallahu sallam, bio desete godine bio je uvijek uz Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. E, bio uvijek uz Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem i zbog toga je od njega zapamtio njegove riječi, njegove onaj e, predaje, njegove pokrete stanja kojima je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem također je iskoristio priliku to je svoga djetinjstva da od ashaba uzme ono što nije naučio zbog djetinjstva ili onoga što je bilo prije njegovog uh, rođenja. Bio je poznat po riječitosti, po jakom, po jakoj retorici. Bio je također poznat po svojoj ljepoti i onaj jakim, lijepim crtama lica. Također je bio poznat po lahkom govoru i pojašnjavanju kada bi na neko drugog prenosio znanje Allaho. Poslanih sallallahu alaihi sallam je molio milostivoga da ga učini od onih koji će razumijati vjer, pa kaže Allaho poslanih sallallahu alaihi sallam mu je uh, učio dovu da ga Allah nauči poznavanju e, termina, odnosno značenja kuranske ajeta i da ga poduči razumijevanju vjere. Jer više navrate, ja vjerujem da ste vi to čuli, kada Allahom poslanih sallallahu sallam kaže ona mene radalo bih hajni u faqihu u fidin kome Allah džaršano hoće dobro, on da, da shvati vjeru. Jedno je učiti, jedno je čitati, tako dalje nauku, a naukovati, drugačije kad neko shvata. Jer imate ljudi koji završe onaj steknu, dakle, i pozicije, čin i tako dalje, odnosno titule. Međutim, ili ga ne vidiš da ima nekakav doprinos za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, jer akademska ličnost, ako je akademska ličnost, ako je doktorirao ili magistrirao, on svako nešto malo vremena mora da nad, onaj, napiše neko dijelo da time dokaže da je fakat akademska ličnost. To u našem dobu, to nije bilo u njihovom dobu. Ali ovdje govorimo o svatanju. Dakle, imate ljudi koji će završiti, do, doći do, ne, do mnogo, dakle, nekih deređa, nivoa i tako dalje, titula, ali takvi ljudi ne mora znači da poznaju Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, da ne poznaju te metodologije širenja Allahu subhanahu wa ta'ala vjere. Od Ibn Omera se prenosi da ga je Omer znao pozvati, to jest Abdullah ibn Abasa, pa bi ga sebi približio i rekao bi, vidio sam Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako te je, kaže, jedan put onaj, zagrlio i pljucnuo ti, kaže, prema tvojim ustima, pa rekao, Allahumme faqihu fid dinu, alimu te awil, Allahu, dadni mu da razumije vjeru i poduči ga, poduči ga značenju ili tumačenju Kur'ana. Zatim u drugoj predaji kaže gospodar moj podari u njemu beričitanostno blagoslovi ga i dadni nek se od njega proširi znanje, to jeste neka znanje ona je prenese na druge. Vi znate da je puno predaje, posebno kad se radi o tefsirima, da se uvijek Ibn Abbas citira, dakle svi mu fesiri citiraju, kaže i halalte. I u predaju od Ibn Abbas, Ibn Abbas je rekao i tako dalje. Kaže, bio sam jednu večer na konaku kod moje tetke Mejmune, pa je pa sam kaže stavio Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem vodu kada izađe iz ona kad dođe iz hale onaj pa je pitao sallallahu alejhi ve sellem ko je stavio ovo u vodu ovdje kaže Abdullah ibn Abbas kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem Allahu ti ga poduči onaj značenju Kur'ana i razumijevanju vjere Imam Mahmed prenosi predaj također od Ibn Abasa, kaže došao sam kod Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem na kraju noći pa se klanjao iza njega, a onda je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem povukao da budem naspram njega. Ovde stoji vajanani hidaehu, u arapskom hidaehu znači naspram njegovih prstiju, al hida ona je obuća. Kaže pa Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je započeo namaz, ja sam se kaže malo povukao nazad. A zatim onaj sam se povlači sve više da ne bio nasprema Allahova poslanika sallallahu alaihi Kada je Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam završio, kaže šta ti je? Ja te kaže, vozi naprijed, ti se onaj, povlačiš na, na, nazad. Kaže Allahov poslaniče, zar može neko biti naspram tebe? Dakle, tvoj položaj, tvoja ličnost, ne, mogu, ne može niko biti sa tobom isti, uvijek se mora iza, iza tebe stajati. Pa kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam je proučio dov dovu, Ibn Abbas kaže, Allah, Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam proučio dovu, da mi Allah poveća znanje i da im poveća razumijevanje vjere. Kaže, zatim sam vidio Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako je zaspao. Do te mjere sam čuo njegov dah. Dakle, imate nešto što zove hrkanje, a imate nešto što zove dah kad neko spava. <sighs> Znaš da spava insan. Kaže, zatim je ušao Bilal ali rekao, Allaho poslaniče, vrijeme je sabah namaza. Kaže, sallallahu alejhi ve ustao, ošao u džamiju, nije obnovio abdesta. Također se Ibn Abasa prenosi Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao pored sebe to jest da obavi nuždu pa sam mu donio vodu za abdesta kada je izašao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže ko je ovu ovu vodu donio kaže Ibn Abbas kaže gospodar dadim da razumijeva da svata vjeru i poduči ga tumačenju Kur'ana. Od Ibn Abbas također prenosi kaže vidio sam Džibrila dva puta. Ko je vidio Džibrila? Ibn Abbas. Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem meni proučio dovu dva puta da mi Allah podari mudrost. E, u predaji od Ikrime od Ibn Abasa stoji, kaže Allahom poslanih sallallahu sallam me privuku u sebi i rekao Allahuma alimu na hikmete, gospodaru ili Allah ti njega poduči mudrosti. Također od Ikrime se od njega se prenosti Ibn Abasa, da ga Allahom poslanih sallallahu sallam privuka u sebi i rekao Allahuma alimu kitab, poduči ga gospodaru knjizi. Od Abdullaha ibn Ikrima od Ibn Abbas se prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Allahumma ati Ibn Abbas al hikmetu wa alimu ta'wil." Allahu ti podari Ibn Abbasu mudrost i poduči ga tumačenju e, Kur'ana. Također od Ibn Abbas se prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Gospod poduči ga knjizi i razumijevanju vjere." Dakle sve ove predaje kao onda kad smo pričali o Haridžijama, kad je brat na kraju dersa kaže, vala še smo apsolvirali ovaj hadis, a u tom, dakle, sve hadise koje sam ja išto, nijedan hadis nije bio isti. Međutim, možda vama slušalcama se činila, ali hadisi nisu bili isti. Dakle, sve jedan je bio rašti, rašti uznaž, rašti predaje sa raštim svojstvima Haridžija, ali sam i ja morao spomenuti zbog, kažem, onog naučnog jemaneta i zato što je Ibn Ketir Rahmanatala naveo ovdje u Bidajevi Nihaj sa razlogom. I ovdje, dakle, svaka dova, od ovih predaje govori se da je Allah, poslanik sallallahu alaihi sallam, dovio njemu da ga Allah poduči čemu? Knjizi, mudrosti, razumijevanju vjere i knjizi mudrosti i razumijem vjere i šta tumačenju te knjige, tumačenju Kur'ana. Ibn Abbas također u predaju od Amara Ibn Ebi Amara se prenosi da je rekao bio sam sa svojim ocom kod Allaha poslanika sallallahu alaihi wa sallam a sa njim je razgovarao, razgovarao jedan čovjek pa je rekao Afan kaže kao da nije htio Allahom poslanik sallallahu alaihi wa sallam da razgovara sa Abbasom. Pa smo kaže izašli od njega, onda Abbas reče onaj, reče Ibn Abbas, kaj mislio sam da tvoj Amidžić, odnosno da svojim Amidžićom nećeš da pričaš. Kaže, kod njega je bio jedan čovjek. Kaže Abbas, kod njega, Ibn Abbas, kaj je bio kod njega jedan čovjek. Kaže, pa je Allahom poslanih sallallahu alaihi sallam izašao, je pa onda ga Abbas upitao, kaže, ko je bio kod tebe? Kaže, otkud znaš da je bio neko kod mene? Kaže, Abdullah mi je rekao, moj sin je rekao da je neki čovjek bio sa tom razgovarao. Kaže, znaš li ko je ono? Kaže, ne znam, kaže, to je bio Džibril. Kaže, jes ga vidio, Abdullah? Kaže, jesam. To ti kaže Džibril, a u jednoj predaji kaže Allahom poslanih sallallahu alaihi sallam, mora, moraš kaj znat da ćeš izgubiti vid. Ali Abdullah ibn Abbas izgubio vid kasnije, kada je ostario, nije izgubio tada vid. Također, u predaji od Kutebe, od Dravurdija se prenosio Severa ibn Jezid od Musa ibn Mejsere da je Abbas poslao svoga sina Abdullaha zbog neke potrebe Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam, pa je zatekao nekog čovjeka kod, kod poslanika sallallahu alaihi sallam i nije mu ništa rekao, zbog toga što je ovaj već ga prestigao imao je neku svoju potrebu. Pa se posle susreo Abbas sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem onaj i rekao uh, e, Allahu poslanice ja sam ti kai je poslao svoga sina Abdulaha neki je čovjek kod tebe sjedio pa se vratio nije ti ništa re kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem Amidža znaš ko je taj čovjek kaže ne znam to je kaže Džibril i neće kaže tvoj sin preseliti sve dok ne izgubi vid i dok ne bude mu dato obilno znanje. Također od Ikrime se prenosi od Ibn Abasa da je Ibn Abbas rekao kad je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio, rekao sam jednom mensari, hajmo kaže obilaziti ashabe Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem danas je kaže mnogo. To jest tamo iskoristiti priliku da učimo od njih. Pa kaže ovo ovaj Ibn Abbas jeste i kaže čudan. Jel ti kaže misliš da da si ti ljudima zanimljiv? Ona, oni su ashabe Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem među njima su oni koji su među njima, šta ti misliš kako ti poziciju uživaš među njima? Kaže, pa je taj Ansarija otišao, a Abbas kaže, ja sam otišao da pitam ashabe Allaha poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pa bi čuo za hadis kod nekog ashaba da, da će ga prijeti od Allaha poslanika sallallahu alaihi wasallam, a onda bi, kaže, svoj ogrtač stavio pored vrata njegove kući. Pa bi vjetar puhao prašinu po meni i prekrio me prašinom čekajući da ova izađe iz svoje kuće da ga ja vidim ali nikoga, kaže, nisam onaj, e, upitao prije nego što bi mi rekao. Pa kaže, izašao bi neko od uh, ashaba Allahov poslanika, sallallahu alaihi wasallam, i rekao, Amir ću Allahov poslanika, šta te je dovelo, što nisi kaj poslu, pa da ti ja dođem onaj tebi. Kaže, ne, ja sam, kaže, preče da dođem tebi, pa bi ga, kaže, upitao o, o hadisima. Kaže, pa je ovaj Ensarija koji je tad, koji je e, Ibn Abba zvao da hoda da traži hadise, da učio da od ashaba, kaže, vidio me, a bio je plaho star, Pa bi rekao, ovaj, kaže, mladić je bio mnogo pametniji od mene. Dakle, iskoristio je priliku, učio je kada je bilo puno ensarija. Od Ibn Abasa se prenosi pa kaže, radi anhu varda, većinu hadisa sam naš, odnosno hadisa ili znanja od Allahov poslanika sallallahu sallam našu u ovom kvartu ili ovom naselju od Ensarija. Znao sam, kaže, spavati pred vratima nekoga od njih, a da sam zatražio da, se, da se pustim, kaže, svako me pusti u svoju kuću. Međutim, nisam htio nikoga da bih uzurim, nek sam čekao da svako od sebe izađe i da me poduči nešto od predaja Allaha poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Od Ebu Selem il Hadrami, ja se prenosi, kaže, čuo sam Ibn Abbas da kaže, družio sam se sa velikim ili starijim ili onaj e, godinama podmaklim, oni koji su družili sa Allahom poslanikom sallallahu alaihi wa sallam, sahabima od muhađira i ensarija, Pa sam ih pitao o bitkama Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem i o objavama koje su dolazle onaj od Allaha džalšanu u tim trenucima. Kaže svakom sam prilazio i nisam kaže nikom je dolazio ono javno da bi pravio neku buku, nego svakom je dolazio na, na posao. Zato a nikom je kad nije odbijao zato što su znali zbog moje, moje veze, rodbinske veze sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Jednom sam pitao Beja ibn Kaba, a bio je od Rasihin, dakle Rasihin, onaj u znanju, oni koji su, dakle, onaj, e, ustoličeni u znanju. Kaže, šta je od Kur'ana spušteno u Medini? Kaže, u Medini je spušteno 27 sura, a većina sura su Mekanski sure. Od Ibn Abbas se također prenosi, pa kaže, znao sam za jednu stvar da upitam 30 ashaba Allahov poslanika, sallallahu alaihi sallam, to je jedna stvar, jedan hadis jedu predaju. Od Muhire, od Šuabi se prenosi da je rečeno Ibn Abbasu, ja sam onaj, odnosno kako si postigao toliko znanje? Kaže, imao sam jezik koji je pitao, imao sam srce koje je shvatalo i prihvatalo. Također se od Omera ibn Hataba prenosi da je sjedio sa ibn Abbasom, sa šejhovima među ashabima, ovdje kaj me šajeho sahabe, pa kaže, blago se ovom terđumanu Kur'ana Abdullahu ibn Abbasu? Kad god bi se, kaže, pojavio, Omer bi rekao, došao mi je, kaže, odrasli momak, kuhul, dakle ostario momak, to jest odrasli momak. Dhuli sajin se ul, onaj koji ima upitljiv ili upitan jezik, koji voli da pita i srce koje je svatalo. Također su sahih prenosi da je Omer upitao ashabe o značenju riječi i da je nasrullahi wal fet, kaže većina ih je prešutila, niko nije imao onaj odgovor, nije htio da priča pred Omerom, a onda je upitao Ibn Abasa, kaže to je eđel Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam nagovještava Kur'an njegovu smrti ne znam, kaže, više osim onoga što i ti znaš. Omer je htio da, ovo, da, da pokaže poziciju, odnosno ugled Ibn Abasa među ostalim ashabima, njegovo znanje, njegovo razumijevanje. Kaže, jednom drugom prilikom ga je upitao Omer Ibn Abasa, upitao ga znali on šta o Lejlatul Qadr, kaže, pa je on svojim proučavanjem, svojim zaključicima rekao da je to sedma noć u zadnjoj trećini ona ili zadnjoj desetini Ramazana, to jest 27. noć Ramazana, Allah najbolji zna. Od Omera se prenosi da je rekao Ibn Abbasu, ti si, kaže, naučio znanje koje smo imali, i mi, kaže, istekli. To jeste, iako si bio mali, kad je Allah poslanik sallallahu alaihi sallam seli, iako smo mi bili mnogo se prije družili sa Allahom poslanikom sallallahu alaihi sallam, od tebe. Kaže Omer ibn Abbasu, ti si kada je postao među nama momak ugledan, najrazboritiji, najpametniji, najpametniji i najbolji onaj koji poznaje Allahom smanotala knjigu. prenosi od Mujahida, od Šabe, od Ibn Abasa, da je rekao, rekao mi je moj otac, Omer te, kaže, uvijek zove i približava sebi među velikim ili uglednima sahabima. Zapamti, kaže, tri stvari. Nemoj, kaže, razotkriti, razotkriti nikad neku njegovu tajnu. Nemoj da nekoga ogovaraš pred Omerom i nemoj da ikad otakriti. Ja bih rekao sam Ibn Abasu, svaka ova vrijedna je za hiljadu, to jeste hiljadu zlatnika ili hiljadu dirhema. Kaže Ibn Abbas, svaka od ovih riječi, ovih savjeta vrijedna je za deset hiljada, a ne za hiljadu. Od Ata Ibn Jasira se prenosi da je Omer, <clears throat> da su Omer i Osman pozivali Ibn Abasa da se druži sa učesnicima Bedra. A još u vrijeme Omera i Osmana, radijallahu anhum wa ardahum, sve do Osmanove smrti, donosio njihovom društvu, odnosno donosio širijatske rešenje, to je kako, kako se nama poznate, fetve. Učestvovao je u osvajanju Afrike 17. godine sa Ibn Abi Serhom. Zuheri prenosi od Ali Ibn Huseina, on od svoga oca. Kaže, mu otac je jednom, jednom prilikom pogledao Ibn Abasa u bitci, dakle oko deve, kako hoda između safova. Pa kaže, molim Allaha Đelešanu da kogod ima ovakvog Amiržića da mu ozari lice, to jest da mu ispuni oči radošću. Učestvovao je sa Alijom u bitci na onaj, oko Deve i na Sifinu. Bio je njegov emir, to jeste onaj, na Sifinu, predvodio je lijevo krilo. Također je učestvovao u bitkama protiv Haridžija i on je bio taj koji je savjetovao Ali da ostavi Moaviju namjesnikom Šama, da ga ne smjenjuje na početku. Zatim mu je rekao, ako hoćeš da ga smijeniš, prvoga ga postavi mjesec dana, a onda ga smijeni za uvijek. Pa Aleja ga nije poslušao, nego odlučio se bori protiv Muavi, pa se desilo ono što se desilo. Ovim je, dakle, Ibn Ketir ovdje htio da pokaže poziciju koga. Svatanje Ibn Abasa da je bio razboriti u ovom trenutku od Alije radijalahu anhu u Kaže kad se dogovarale dvije skupine oko presude, Ibn Abbas je tražio da bude, dakle, da predstavlja Aliju radi Allahu anhu i da se može suprostaviti u razgovorima Amro ibn Asu, pa su, kaže, odbili, osim da postave Mudhađa e, i stanovnici Jemena su tražili da to bude onaj od strane Alije Ebu Musa el-Ešari pa se kaže desno među njima ono što se desilo. Dakle, sve što su dogovorili palo je uvod i onda je došlo dalje do raskola. Zatim ga je Alija postavio namjesnikom Basri, Bejheki prenosi predaj od eh, Ebu Abdullah al-Hafiza kada je čuo sam Ebu Bekra ibn Muhammela pa kada je sam Nasra ibn Abi Rabiju da je došao sa Asa ibn Sohan kod Alije ibn Abi Taliba iz Basri pa ga je upitao ibn Abbasu Alija i kad je bio iza njega pa kaže sa Asa ja je mir mu'minin oni kaže uzeo tri stvari ostavio tri stvari to jeste pravila i principa kaže uzima ljudska srca kada govori lijepo ga je, kaže, pričati ako progovori, a uvijek, kaže, da bira najlakšu stranu ako se onaj razilazi. Zatim je ostavio raspravu, ostavio je društvo sa neznatnim, nebitnim ljudima, to jeste bezvrednim ljudima i kloni se sve onoga od čega se mora izvinuti. Dakle, nikad nikoga nije tražio halala, nikom nije htio da čini neku nepravdu. od Musa ibn Sa'ida, od Amira ibn Sa'ada ibn Abi Waqas se prenosio od njegovog osa da je rekao nisam nikoga vidio da je brže svatao stvari kao što je bio ibn Abbas. Niti da je bolje svatao, niti da je imao neko toliko nosio uh, znanja, niti da je bio blag kao što je bio ibn Abbas. Znao sam čuti nekad Omera kako poziva da se riješi teška pitanja, a onda bi rekao ibn Abbas, hodi vam, došlo je teško pitanje. Pa oko njega su sjedili, kada je on rešavao pitanja, oko njega su sjedili učesnici Bedra od Ensarija i Mohađira. Pa Ibn Abbas, a dijete je bio momak među njima, pa Ibn Abbas govorio i tražio im rješenje. Od Mesruka se prenosi da je Abdullah ibn Mesud rekao <clears throat> da je Ibn Abbas doživio ono što smo mi doživili, to jeste da je bio naših godina, niko pred njim nikad ne bi smio progovoriti, nego je bio dijete pa smo se, kaže, usuđivali. A onda bi rekao, nije me terđuman Kur'an ibn Abbas, ja vrijednoga, ja dobroga onoga terđumana ili tumača Kur'ana kao što je ibn Abbas. Ibn Omer radijal anhu vardahu međma'in, kaže Ibn Abbas je osoba koja je najbolje poznavala ono što je objavljeno Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. <clears throat> Također se prenosi od Jakuba ibn Zeida, a on svog oca kaže čuo sam Džabir ibn Abdullaha kada je došla do, dopila do njega vijest o smrti ibn Abasa da je udario jednom rukom po drugoj i rekao danas je kaže umro najučeniji i najblaži čovjek. Ovaj umet je po, e, pogođen musibetom, nakon kojeg se nikada više neće oporaviti. Od Ebi Bekra ibn Muhammeda ibn Amra ibn Hazma se prenosi kada je umrao ibn Abbas, Rafa ibn Hodejić kaže danas je umrao čovjek kojeg su trebali svi muslimani od istoka do zapada kada je riječ o bilo čemu od zdanja. Ibn Asakir prenosi od Ibn Abasa, kaže ušao sam kod Moavije kada je bio pregovor onaj, o primjerju i to je, bila, to je bio prvi susret između mene i njega, a oko njega su sjedili ljudi. Pa je rekao Merhaben Bibni Abbas, kad god nešto ovako pročitam, ne mogu da se onaj lišim davno jednog susreta ovdje kod ove svijete fontane ovdje u Haremu. Ja sam se merhabu s jednim čovjekom kaže, ne postoje merhaba u islamu. Dobro, rekao. A spominje se i u Kuranu i u Sunneti kod Asaba. Pa kaže, nije se kaže desla ni jedna nije se desla tolika fitna između mene kao što je desla između mene i Alije. Kaže molim ili drago mi je bilo kada kada bi Allah usmrtio Aliju. Kaže e, Ibn Abbas Allaha se ne može koriti za ono što je odredio. I onda mu je kaže spomenu nekoliko lijepih rečenica, a onda je rekao: "Haj molim te, poštedi me što se tiče moga Amidžića." a ja ću kaj tebi poštijeti tvog ameđa. To jest, nemoj me vrijeđati, spominjujući moga, odnosno, jel, uh, ameđa, Aliju radi Allahanhu varva. Također, u Museleme i Aisha prenose pa kažu, kada Ibn Abbas kretao na hađ, svi su znali da je najbolje poznao, poznao propise hađa. Šabi prenosi da je Zaid ibn Thabit se popeo na devu, a ibn Abbas je uzeo za povodac. Pa kaže on njemu, američan Allahov poslanika, sallallahu alaihi sallam, nemoj to raditi. Kaže, ne, nama je naređeno da mi ovako postupamo prema našoj ulemi. Ibn Abbas kaže za, za njega. Pa kaže, Zed je sišao, Zed je se sagio, uzeo njegovu ruku i poljubio. Pa kaže, nama je, kaže, ovako naređeno da mi, se, da mi postupamo prema ehl bejt našeg vjerovjesnika. Said ibn Žubeir kaže, čuo sam Ibn Usaiva da kaže Ibn Abbas je najučeniji čovjek, a prenosi se od Rahmana Ibn Abi Zenada od njegovog oca do Bejdula Ibn Atabe ili uh, eh, Utbe, pa kaže Ibn Abbas je prestigao sve ljude po pitanju znanja u svemu što se može spomenuti od znanja. Nije postojalo nešto da je, po, da je postojala potreba za njim, a da ga Ibn Abbas nije savladao. Ništa se tiče ni tumačenja čak ni snova, niti porijekla, niti on sam mogao da nekoga uh, vidim da je poznavao hadise kao što je poznavao hadise Allahom poslanika on. Niti je neko poznavao suđenje ili presude kao što je bio Ebu Bekr, Omer i Osman, ali je bio mnogo, odnosno e, razboriti u odlukama od njih. Niko nije bolje poznavao pjesništvo, niti arapski jezik, niti tefsir Kur'ana, niti matematiku, niti miraz, dakle račun niti miraz, niti je neko mogao da donese brzo rješenje kao što je to mogao Ibn Abbas. Kada bi sjeo, znao je čitav dan da govori samo o fiku. Ili u drugoj prilici, čitav dan mi samo govorio o tefsiru. Ili opet, u drugi dan govorio bi samo o bitkama Allaha oposlenike sallallahu ili bi cijeli dan sjedio i provodio i govorio samo o pjesništvu. Ili bi govorio o istoriji Arapa, nikad nisam vidio čovjeka da mu se znanje i zbog tog znanja ljudi počinili kao što sam vidio Ibn Abasa. A nikad nisam sreo nekoga da nekoga može upitati da ima odgovor za sve kao što je Ibn Abbas. Znao sam, kaže, zapamtiti na sjelu kod njega uh, kasidu ili pjesmu o 30 strofa, odnosno 30 stihova. A ta kaže, nikada nisam vidio mežlis, to jeste sjelo gdje se prenosi znanje, e, častnije ili više, sa više fikha ili sa više strahopoštovanja ili oni koji su nosili u prsima Kur'an kada, kada ga pitaju ili kada ga pitaju o arapskom jeziku ili kada ga pitaju o pjesni bio poput težine jedne doline naučnika ili znalaca ili alima, a on imao odgovor za svakoga od njih radi Allahu anhu wa arva. Prenosi se dva akhidija pa kaže prenio mi je ibn Abi Selim od ibn Tausa od njegovog oca. Kaže ibn Abbas i odnosno na ostale ljude prestigao ih isto kao, odnosno uzdigao se odnosno ostale ljude isto kao što se palma uzdigne iza šaši. Znate šta je šaša? Ono nisko rasti, rastinje. Trava. Pa kaže toliko se uzdigao sa znanjem u odnosu na ostale ljude. Kaže Lejs ibn Abi Selim, rekao sam Tavusu, zašto se kad je družio sa tim dječakom, to jest sa ibn Abbasom, a ostavio si starije ashabe od njega? Kaže, vidio sam 70 ashaba, ako bi se u nečemu razišli, svi se pozivali, rekao ibn Abbas, rekao ibn Abbas radila anhu arla. Mujahid kaže također, na dan kada je on umru, nikoga nisam vidio da je imao toliko znanje i predstavljao je hibr, to jeste predstavljao je izvor znanja za muslimane. Od Mujahida se prenosi pa kaže, Ibn Abbas je bio visok, bio je krupan. Sa druge strane je isto toliko nosio znanja što ga niko nije imao u njegovom vremenu. Od Amra ibn Dinara se prenosi, u njegovom mežnicu, to jeste mjestu gdje je širio znanje, gdje je onaj prenosio znanje, nigdje nije bilo toliko ljudi kao u njegovom prisustvu. A govorio bi im o halalu i harame, tefsiru i arapskom jeziku, pjesma, o pjesništu i o hrani, odnosno uh, halalu i haram, haramu u hrani. <clears throat> Yunus ibn Bekir kaže, prenio nam je Hamza Thamali, od Ebu Saliha, kaže, vidio sam od Ibn Abasa ili kod, u, u društvu Ibn Abasa toliki mežlis ili toliko ljudi da su se, e, da bi se taj ponos podijelio na sve kurejšije, svi bi se imali sa čim ponositi. Naime, ljudi bi se, kaže, okupili na domak njegove kuće pa bi zatvorili sve puteve. Niti, bi je, ko, niti je mogu ko više doći, niti je mogu ko otići. Dakle, zakršile bi se ulice. A onda bi, kaže, ušao kod njega i rekao mu taka je taka situacija na polju. Kaže, daj mi, kaže, vodi da se abdestim, a onda se, kaže, abdestio i sjeo. Pa je rekao, izađi i reci, ko hoće da pita o Kur'anu, o njegovim pravilima, o tečvidu, neka uđe. Kaže, pa sam izašao i rekao sam. A onda bi, kaže, on napunio njegovu kuću i njegovu avliju. I nisu ga, kaže, pitali, niti je prekidao. Sve dok nisu, kaže, svi završili svoja pitanja, a onda je rekao, ima, kaže, još vaše braće. A onda bi, kaže, izašli oni, ja bi, kaže, ponovo, on bi rekao, ima li ko da pita šta o halalu i haramu, o fiku, pa bi, kaže, izašao među ljude, ja bih im rekao, ima li ko šta da pita o halalu i haramu i fiku, pa bi, ponovo bi druga skupina ljudi ušla, ispunili bi njegovu kuću ona, i njegovu avliju. Pa bi im on, kaže, svakom odgovarao i niko nije mogao ni da oduzme ni da doda nešto na njegove odgovore. A onda bi njima rekao, ima još vaše braće. Zatim je, kaže, rekao, <laughs> idi upitaj ko hoće da pita o mirazu, o raspodijeli metka nakon smrti onoga koje se nasljeđuje i sličnim stvarima. Pa bi, kaže, ušao, pa bi se onda, kaže, napunila ponovo kuća javlija, isto naliko skupinom kao i prijašnjom, pa bi svakoga zapitkivao, niko ništa nije mogao oduzeti niti dodati. Pa bi onda Ibn Abbas rekao, ima još, kaže, vaše braće napolje. A onda sam, kaže, izašao pa rekao, Ima li neko da nešto pita o arapskom jeziku, o pjesništvu, o čudnim, odnosno o, o, o hadisima ili nečem sličnom, kaže pa bi izašao, pa bi se opet napunila i kuća i javlija, pa bi on govorio i odgovarao njihova onaj pitanja. Zatim kaže Ebu Saleh, kada, kada bi se sve kurejše htjele da ponosi sa Ibn Abbasom, imao bi svako od njih čime da se ponosi. Taus i Mejmun ibn Mehran kaže nikoga nismo vidjeli bogobojaznijeg od Ibn Omera, niti smo nekoga vidjeli učenijeg od Ibn Abasa. A kaže Ibn Majmun, Ibn Abbas je bio i učeniji, bio je mnogo učeniji od Ibn Omera. Od Ameša, od Ebi Duhe se prenosi, od mes, on prenosi od Mesruka, kaže vidio sam Ibn Abasa, kad sam ga vidio, onaj, ili kad bi ga vidio, rekao bi, nema niko ljepši od njega. Kada bi, kaže, progovorio, rekao bi nema niko rječitiji od njega. A kada bi, kaže, pričao, onaj, znao sam da nema niko učeni od njega. Od Zubeira ibn Harsa od Ikrime se prenosi ibn Abbas je bio najpozna, odnosno najbolje poznavao Kur'an među njima. Ali ja radi Allahu anhu je znao manje poznate ajete. Kaže Isak ibn Rahavej, ako je baš tako, onda ibn Abbas je mogao da uči onaj od Alije tefsir. Ali je on kad je samo spojio znanje i njegovo i Ebu Bekrovo i Omerovo i Osmanovo i Ubeja ibn Kaaba i mnogih drugih velikih uglednih ashaba. Zatim ponovo spominje predaje u kojima Allah poslanik se sam učio mu dove. Od Ibn Abbas se prenosi da je rekao ja sam od onih rasihin fil ilm, dakle onim kojima je dato veliko znanje, oni koji poznaju njegovo značenje. Kaže Džahid, spomenuo sam ili pročitao sam Kur'an pred Ibn Abbasom dva puta. stao sam kod svakog ajeta upitavši ga za značenje svakog ajeta, pa me podučio. Također od njega se prenosi da je rekao četiri stvari nisam znao šta znači u Kur'anu. Džije, evahun, hananun, raki, odnosno evahun, hananun, rakimun, velgislim. Well, Kaže, znao sam čitav Kur'an osim ove četiri riječi. Kaže Esmaj, prenoseći od Muatemira ibn Sulejmana, od Anu ibn Dirhema, pa kaže, bio sam kaj na ovom mjestu, sjedio sam sa Ibn Abbasom, pa kaže, na ovom mjestu ovdje, od plača ostale su mu se, kaže, dvije brazde. Dakle, Ibn Abbas na njegovom licu ostale se brazde od plača. Postio je ponedjeljkom i, i četvrtkom i uvijek je govorio ne volim da mi se dijela uzdignu, a da ja ne postim. Također od Alija Ibn Zejda, od Jusfa Ibn Mihrana, od Ibn Abasa, prenosi se da je e, bizantinski car napisao mu Moaviji pismo i upita, upitao ga nekoliko pitanja pa kaže koje su najdraže riječi Allahu Azevedžel, ko je najplemenitiji rob kod Allaha Azevedžel, koja je najplemenitija robkinja kod Allaha Azevedžel, reci mi, kaže, o četiri e, duše koje nisu prošle kroz maternicu. Reci mi, čiji je kabur ona je bio putujući i reci mi o mjestu na zemlji koje sunce nije obasjalo osim samo jedan put od kako je Allah je stvorio. I zatim reci mi šta je duga, i reci mi, reci mi nešto o galaksiji. Kaže, pa je Moavija rekao, pozovite mi, kaže, Ibn Abasa. Kaže, pa mu Ibn Abbas, dakle, napišite, pozovite mi, nek mi kaže, nek mi dadne odgovore. Pa kaže, Ibn Abbas je napisao, najdraže lir su Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa, vallahu ekbar, wa la havla, wa la quvete illa billah, najčasniji rob kod Allaha je Adem, zato što ga je Allah je stvorio svojom rukom, udahnuo mu od svoje duše, naredio meleke da mu učinu, učinu seždu i podučio ga nazivima svega. Najčasnija kod Allaha robkinja, Allahova robinja ili onaj e, jest robinja, jeste Merijem binte Imran. Četvorca ili četiri duše koje nisu prošle kroz maternicu su Ademova, Havina, Musao štap i ovan ili onaj žrtveno jagnje koje se žrtvalo za Ibrahima alejselatu salatu selam, jedno i drugoj predaji da je to bila onaj deva od Saliha alejselatu salatu selam. Kaže šetajući ili pokretni kabur je bio kit od Junusa alejselatu salatu selam, mjesto koje nije pogodilo šems oh, halalte sunce osim jedan put onaj eh, od kako je Allah stvorio zemlju jeste eh, tlo ispod mora kada Allah naredi da se otvori more pred Musa on kada je poveo Beno Israil A što se tiče kaže duge, ona je samo kaže sigurnost stanovnicima zemlje da ih neće da ih neće pogoditi potop. A što me pitaš za galaksiju, to su samo jedna od vrata nebesa. Kaže jednoj drugoj predaji se spominje na isto ovu predaju koju sam ovdje spomenuo Ibn Kathir, kad šta na ovo pismo kod onaj bizantijskog cara, svidlo mu se i kaže tako mi Allaha znam da on nije napisao Muavija. <laughs> Jer su teška fila pitanja. Također Ibn Ketir kaže ima neki drugi predaje gdje ima mnogo pitanja drugi mimo ovih pitanja, ali su kaže te predaje sve manje i više e, sumnjive. Koliko tarih minuta prošlo? Taman da završimo Ibn Abasa, nema plaho puno. Ako možete se strpiti. Poglavlje kaže Ibn Ketir, Ibn Abbas je preuzio na sebi predvođenje hađa 35. godine po narod ili po naredbi Osmana ibn Afana, a ibn Afan je bio tada onaj ophođen u svojoj kući i tada je te godine je i bio ubijen, a ibn Abbas je učestvovao sa Alijom u bitci u bitci oko devi, rekli smo malo prije, da je predvodio lijevo krilo u bitci na Sefinu. Učestvovao u bitci protiv Haridžija, e, pomagao je Ali radi al u odnosno bio je njegov savjetnik, a kada bi napuštao, kaže Basru, ostavljao bi iza sebe Ebu Lesveda Edualija da predvodi namaz. Zijada ibn Ebi i Sufjana je postavio da uzima harađ, a stanovnici su onaj, Basre se ponosili sa njim i njegovim znanjem. On ih je učio, podučavao njihove neznalce i izlačio iz džehla, zatim bi ih opominjao, a onda bi, kaže, razgovarao i sa njihovim zlikovicima i onima koji su prelazili Allahove grance. Bio je poznat po tome, po plementos da je davao siromašnima i bio je namjesnikom sve dok nije preselio Alija radijallahu anhu. Neki kažu da ga Alija smijenio prije svoje smrti, a onaj, e, ili u drugoj predaj stoji da je otišao u jednoj delegaciji kod Moavije. Kaže, Moavije ga je počastio, pokazao mu svoje poštovanje, i dao mu položaj u društvu, to jeste na Mežlisu. Kaže, pa su spomenali nekoliko mesela, teških mesela, a onda je posle Moavija rekao, nisam vidio nikoga da može brzo odgovarati, kao što može da odgovara Abdullah ibn Abbas. Dakle, nije razmišljao mnogo, već je to znanje imao. radi za kosu ovako, pa ne bi te, kaže, ja puštao. Međutim, poznato je da se Husein, onaj, da je Husein zapao u problem za kojeg se više nije mogao kajati. Kao što se desilo sa prethodnicima, kogod nije poslušao Ibn Abasa, onaj, desilo bi se ono što se desilo. Njegova, kaže, svojstva, bio je krupan čovjek kada bi sjedio, zauzeo bi poziciju dvojice ljudi, bio je lijep, imao je izrasto gustu i bradu i kosu. Ovaj dio ovdje kose mu je bio bijel, a, farbao se knom, a neki kažu da je da koristio crnu knu. Kad god bi se odjevao, odjevao bi se lijepo i primjećivao bi se onaj u javnosti, mnogo je koristio miris, da su znala žene govoriti kada bi eh, prošao onaj Ibn Abbas, nikoga ne vidi, kaže prošao Ibn Abbas, osjeti se, kaže, njegov misk. Bio je plaho, zgodan, ugledan, bijele i kože, bijelog lica, bio je rječit, malo me je, kaže, koza, halalte, koža vod, na žućkastu boju, A od Benu Abbas bilo je, kaže destorca, Fadl, Abdullah, Ubejdullah, Maabed, Kuthum, Abdurrahman, Kethir, Harith, Aun, Tamam. A kaže, bio je među njima najmlađi Tamam, pa bi on, kaže, onaj, znao za njega govoriti, temu bi temamin fesaru ašare, bili su potpunjeni sa Tamamom, pa je postalo deset, a tamo u prvoj predaji da je Abba, Abdullah ibn Abbas rođen, zanje da nije temam. E, Što se tiče Fadla, Fadl je preselio u Bic na Ejnadinu kao šehid, Abdullah je preselio u Tajfu, Ubejdullah je preselio u Jemenu, Mabed je pre, i Abdurrahman su preselio u Africi, Huthum i Kethir su preselio u Jemboa, Jemboa je iza bedra prema moru crvenom. Kaže se da je Huthum preselio u Semerekandu, a Muslim ibn Hamad el Meki uh, e, mevla od Benu Mahzuma, oslobođen od Benu Mahzuma, kaže nisam vidio od jedne majke deset sinova uglednika, a da nisu, kaže, uh, da su im kaburovi na različitim mjestima u svijetu. Dakle, ugljednici su uvijek na jednom mjestu, na mjestu, dakle, boravka njihove porodice. Kada bi se ogrta, uzimao je ogrtač od hiljadu dirhima, a od djece je imao također Abasa i Aliju. E, Alija mu se zvao seđadom zato što se nije odvajao od dakle, sežde, odnosno stalnog namaza. Za njega se kaže da je klanjao svaki dan hiljadu rekiata, a neki kažu da u jednom danu i jednoj noći je klanjao po hiljadu rekiata, dakle upotpuniši polako, bez žurbe. On je, kaže, bio otac halifa Abasija i od njega je krenula, krenula krenuo hilafet samih Abasija. Imao je također Muhammeda i Fadla i Abdullaha, a njihova mati je bila Zuratu bint Mesrah ibn Ma'adi al-Kerb. Također imao je drugu uh, ženu, to je Umul Vele, to jeste robkinja koju je oženio i koja mu je rodila dijete. Zatim imao svoje poznate robove koje je oslobodio Ikrime, jer najčešće se spomnju predaje od, od Ikrime. Zatim Kurejba, Ebu Mabeda i Šaba i Taqiqa, Ebu Amru i Ebu Ubejda Od njega se prenosi 1670 hadisa, nije kao sam rekao vam prije 1680, 1670 hadisa. Molim Allah, Đelšan, da snagaj svakim dobrom. Sallallahu ala sinna ve nabina Muhammedu ala Muhammeda. Idući put ćemo inša nastaviti sa 69. godinom. Godinom, ako nas Allah poživi. كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني